dzikri fa innalahu ma'isatan bongka, wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini maka baginya adalah penghidupan yang sempit dan kami kumpulkan nanti di hari kiamat dalam kondisi buta qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira maka dia pun mengatakan wahai rabb kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta Padahal dulu di dunia aku termasuk manusia yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami maka engkau pun melupakannya. Maka demikian pula kami melupakan engkau. Unduru ya ibadallah. Bagaimana orang yang melupakan Allah. Maka Allah pun melupakan hamba tersebut. Maka barang siapa yang dia bersungguh-sungguh. Mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Berpegang teguh dengannya. Dengannya maka Allah jamin baginya tidak akan tersesat dia akan berjalan di atas siratal mustaqim dan akan meraih surganya Allah Azza wa Jalla oleh karena itu ya ibadallah Allah perintahkan kepada kaum mukminin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla bersungguh-sungguh mempelajarinya untuk selalu berusaha mempelajari dan mengamalkannya karena itu adalah keberuntungan yang Allah telah janjikan kepada hambanya terlebih ya ibadallah di masa-masa kuatnya fitnah semakin kuatnya subuhat dan syahwat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita semuanya badiru bil a'mal badiru bil a'mal bersegera jangan menunda beramal fitanan qaqati'il lailil mudlim adanya fitnah-fitnah yang akan menguji yang datangnya fitnah seperti potongan gelapnya malam tersamarkan bagi orang yang jahil dan diketahui orang yang alim oleh karena itulah ya ibadallah fitnah yang datang digambarkan oleh para ulama' Al-fitnah qattafah Wal-kulub da'ifah Fitnah itu datang Menyambar-nyambar Dan hati-hati manusia Itu dalam kondisi lemah Oleh karena itu Di antara asbab yang paling besar Yang akan menolong Seorang mukmin muwahhid. Seorang mukmin yang berjalan di atas sunnah nabinya ialah bersungguh-sungguh talabul ilm. Dia bersungguh-sungguh duduk di majlis ilmu memohon pertolongan kepada Allah taala untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Dan itulah apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Setiap kalimat yang disebutkan dalam Quran dan sunnah kalimat al-ilmu fal muradu bihi al-ilmu syar'i. I. Setiap kalimat yang disebutkan dalam kitabullah ilmu atau dalam sunnah nabinya ilmu maka yang dimaukan adalah ilmu syar'i bukan selainnya. Barang siapa yang mau berjalan menempuh upaya bisa mendapatkan ilmu syar'i Allah mudahkan baginya ya ibadallah jalan menuju surga. Namun ingat tidak ada seorang bisa meraih jalan tersebut. Tidak ada seorang yang bisa mendapatkan kemudahan tersebut. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang Allah pilih. Untuk menjadi orang yang baik. Sehingga Allah berikan yang terbaik. Yaitu menjadi seorang talibu ilmu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah katakan barang siapa yang dia diberikan al-hikmah. Al-hikmah maknanya ialah as-sunnah. Diberi pemahaman Islam di atas sunnah. Maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu ma'asiral muslimin ya ahla sunnah sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal dan memohonlah pertolongan kepada Allah dijauhkan dari segala bentuk fitnah karena fitnah di sebelah kanan di sebelah kiri yang secara terang-terangan ataupun sembunyi yang diserang oleh iblis tanpa kadang kita menyadarinya Bukankah iblis laknatullah alaihi telah diingatkan oleh Allah itu adalah musuh iblis adalah aduun lakum fattakhiduhu aduwa syaitan adalah musuh bagi kalian ya ibadallah maka hendaklah anda jadikan syaitan itu sebagai musuh sungguh musibah Ketika seorang tidak mengenal musuh, sungguh satu musibah yang besar. Ketika seorang mukmin tidak mengetahui sebab-sebab datangnya petaka bagi dia. Di samping petaka yang datang dari iblis, dari syaitan, ternyata ada musuh yang besar yang kadang ada pada dirinya. Itulah yang namanya kebodohan. Oleh karena itu kata penyair In kunta la tadri fa musibatun wa in kunta tadri fa musibatun a'zam Jika engkau sampai tidak tahu suatu urusan agama ini maka itu musibah dan jika engkau melakukan suatu perkara yang mungkar dalam kondisi anda itu mengetahui, maka itu musibah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Sebuah musibah yang besar ketika sebuah kejelekan dilakukan oleh orang yang tahu akan lebih jelek lagi Barakallahu fikum dia mengingkari orang yang mengingkari kemungkaran. Sungguh dia telah membela kejahatan. Oleh karena itu ya ibadallah, kenalilah kebaikan sebagai kebaikan dan kemungkaran sebagai kemungkaran dan memohonlah kepada Allah taala petunjuknya agar bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Barakallahu li walakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafaa ala rasulillah istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man sara ala nahjihi wa hadada bihadyih wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah faya ibadallah sebagaimana seorang yang Allah kehendaki kebaikan akan dipahamkan kepada agamanya maka demikian pula ya ibadallah Allah yang maha bijaksana telah menunjukkan asbab-asbab yang bisa dengannya seorang meraih kebaikan ilmu Asy-Syeikh rahimahullah di dalam sebuah nasihatnya beliau menyebutkan wa min asbabil ma'inah dan di antara asbab yang bisa menolong bagi seorang talabul ilm untuk meraih ilmu yang pertama adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu adalah asbab yang besar yang akan menolong seorang talibul ilm untuk meraih ilmunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Allah akan berikan jalan keluar baginya Kesulitan dia dalam talabul ilm Kesulitan dia dalam mencari ma'isah Tak kala ingin menjadi talibul ilm Akan diberi solusi oleh Allah Dengan takwa Allah Dengan kejujuran Fa'inal sidqa yahdi ilal birr karena kejujuran akan mendidik, membimbing, mengarahkan kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ila jannah. Kebaikan tersebut ya ibadallah akan membimbing manusia masuk ke dalam surganya Allah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Faymin rahimahullah di antara asbab seorang akan diberi oleh Allah ilmu dan memahaminya adalah takwa Allah kama qala ta'ala in tattaqullaha yaja'allakum furqana beliau berdalil dengan firman Allah ta'ala jika kalian bertakwa kepada Allah ta'ala Allah akan jadikan untuk kalian furqana Termasuk makna furqan kata beliau adalah seorang diberikan ilmu sebagaimana takwa sebagai sebab terbesar yang akan menjadi sebab Allah memberikan ilmu maka kemaksiatan sebagai sebab terbesar pula seorang dicabut oleh Allah cahaya ilmu dan inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat bahwasanya kata Abdullah ini Mas'ud awalu ma yarfa' al ilm al khusyu' yang pertama kali dicabut oleh Allah dari ilmu adalah al khusyu' al khasyah kepada Allah taala ilmu yang adalah di dalam dada ya ibadallah akan melahirkan jiwa-jiwa yang khusyuk kepada Allah Ta'ala dan itulah ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang selalu kita memohon di dalam salat kita ihdina siratal mustaqim termasuk hidayah adalah ilmu dan kita sering berdoa ya ibadallah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah, aku berlindung untuk dijaga oleh engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat.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 إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام